linjila isa mo markus windi markus sura go'o aya go'o yaade jeetati waaju yahaya gaɗowo batisma ɗum woni fuɗɗorde habaru lobbo dow isa almasifu ɓi allah on no winda nder dewtere annabi isaya allah wi'i daaru mi ardinante lilaaɗo am moƴƴinane laawol daande no huuɓa nder ladde yeruure no wi'a moƴƴine laawol joomiraawo dartine laabi makko lilaaɗo on woni yahaya gaɗowo batisma o wangi nder ladde yeruure omo waajo himɓe tuuba gaɗane batisma heɓa hakkeeji mum en jaafe himɓe leydi yahudiya e ursalima fuu gari to makko iɓe tuuba hakkeeji maɓɓe yahaya no waɗanaɓe batisma nder maayo urdum yahaya no ɓorni koltal canyirangal leeɓi golooba no tundi tundorgal guru nyamdu makko woni ɓaɓatti e jumri ladde omo waajo e daande townde omo wi'a ɓurɗo kam baawɗe waran gaɗa am mi fotay baaturaade firtude ɓoggi paɗe makko min diyam gaɗiranammi on batisima amma kanko kaye ruhu ceniiɗo o waɗiranta on batisima markus sura go'o aya jenayi yahde sappo e tati no isa waɗirana batisima e no ibilisa si o rimo nder balɗe ɗen isa ƴiwi nazaratu nder leydi galili wari yahaya waɗani ɗum batisima nder maayo urdun wakkati mo o wurtotono diyam ɗam on o yi'i kammu no onti o yi'i ruhu ceniiɗo no jippo dow makko hano wugaandu ni nden daande ƴiwi dow kammu wi'i an woni ɓiyam mo korsinmi an belniranmi wakkati mum da ruhu allah yarimo nder ladde yerure o waɗi ton balɗe lasoji ɗiɗi seyɗani no si'omo omo woni hakkunde jagge ladde malaikaɓe no gollanamo markus sura go'o aya sappo e nayi yaade laso no isa noddiri a yiɓe arandeɓe gaɗa yahaya uddama nder kasu isa yehi galili no waajo habaru lobbo dow allah no wi'a wakkati wari laamu allah ɓadake tuube gonɗine habaru lobbo isa no yaha takkol maayo galili ɗon yi'i simon e minyum andire no paɗɗa taruuji mum'en nder maayo gon ngam ɓe nangoɓe liƴƴi non isa wi'i ɓe tokke kam mi waɗan on nangoɓe himɓe wakkati mumda ɓe boppi taruji maɓɓe ɗin ɓe tokki mo o yehi yeeso seɗɗa o yi'i yakuba ɓi jebede e miyum yahaya nder laana mum'en no moƴƴina taruji wakkati mumda o noddi ɓe ɓe boppi baabiɓe jebede kam e golloɓe mum ɗum nder laana kan ɓe tokki mo markus sura go'o aya laso e go'o yahde laso e jeetati no isa yamɗintiniri gorko gonduɗo e ginnaaru gaɗa mum ɓe jehi nder siire kafernahum nyalaande fowteteende isa naati suudu waajordu fuɗɗi waajaade tawaaɓe ɗon ɓen kayɗinaa e waaji makko on ngam o waajorake ɓe hano jom baawɗe ni hana hano no jannginooɓe tawreeta gorko gonduɗo e ginnaarugom no woni nder waajorduɗun huuɓi faatoowi wi'i aan iisaa mo nazaratu ɗume jiɗɗa waɗude min a wari faa kalkaamin na miɗo anndi ko gonɗa a ceniiɗo ƴiwɗo to allah iisaa sappanii ginnaaru dun e sembe wi'i deƴƴu wurta nder makko ginnaaru dun dimbi gorko on e sembe du huuɓi sanne du wurti nder makko jam'aare nden fuu ɗum hayɗiniiɗum heddiino ƴamondira ɗume woni ɗum janginol kesol na omo tilsina baa ginnaaji iɗi ɗowtanoomo wakkati mum da habaru makko sankiti nder leydi galili fuu markus suura go'o ayalaso e jeenay yahde woronje e nay no iisaa yamɗintiniri nyawɓe ɗuuɓɓen de ɓe burtino waajordu dun nden ɓe jehi wuro simon e andire yakuba e yaaya jaadi e maɓɓe eso simon debbo no fukki no jontaaɗo isa yotti tan haalana haala makko ɓadiimo nangi jungo makko umminimo wakkati mum da yontere makko heli o daɗi o werni ɓe wakkati futuro de naange yanuno fuu himɓe gaddani isa nyawɓe e wonduɓe e jinnaaji siire nden fuu hawriti to dambugal ngal o yamɗintini nyawɓe ɗuɓɓe ɓe nyawuuji iri'iriiji o riiwi jinnaaji ɗuɗɗi o accata ɗi kaala ngam iɗi anndi mo o woni jaati markus suura go'o aya woronje e joyi yahde woronje e jeenayi no isaa waajori nder galili jaangoore mum isa hejji illa law yahi nokkuure yewnde no waɗa ton du'ayeere simon e wonduɓe e muɗum no tefamu de ɓe ji'unoomo den ɓe bi'imo himɓe fuu no tefe isa wi'iɓe en jeha nder gure baɗiiɗe ɗen faa mi waajo ton du ngam majjum garumi o yehi nder leydi galili fuu omo waajo nder cuuɗi maɓɓe baajorɗi omo riwa ginnaaji markus suura go'o aya lasuuji ɗiɗi yahde lasuuji ɗiɗi e joyi no isaa yamɗintiniri ceppinɗo gorko ceppinɗo wari diccini yeeso iisaa eelimo wi'i se a muuyi aɗa waawi yamɗitinde kam faa mi laaɓa iisaa yurmiimo foorti junngo mum meemimo wi'i mi muuyi yamɗitin wakkati mumda ceppam ɗam dilli e gorko on o yamɗiti isa waynimo gonginimo wi'i kakkiloɗa to haalan baa gooto amma yehu holloy hoorema cakkanowo allah gaɗana laaɓugol maagol sadaka mo musa tilsini on faa faaminaɓe alaaɓi amma kanko kay ko o dilli ɗon fuu o fuɗɗi sankitinde habaru on ɗum waɗi ko isa wawata natude siire si himɓe pamani ɗum o joɗi nder ladde yerure himɓe no ƴiwa nokkuje fuu no garato makko